ամերիկյան հաստատված բանակցությունները հետաձգելու խնդրանքից հետո պաշտոնական Բաքուն զանգ է ստացել Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Դերեկ Հոգանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հերախոսազրույցի մանրամասները հայտնի չեն։ Պաշտոնական հաղորդագրությունն ասում է, որ Ադրբեջանը հայտնել է իր դիրքորոշումը Հայաստանի հետ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կայացած բանակցությունների եւ օրակարգային բաց հարցերի լուծման հերանեկարների վերաբերյալ։ Իսկ հերախոսազրույցից եւ բանակցային սեղաններից դուրս Ադրբեջանը շարունակում է կրակել հայկական դիրքերի, հայ զինվորների եւ քաղաքացիների ուղությամբ, ստեղծելով խաղաղության օրակարգին այլընտրանքային զուգահեռ իրականություն։ Ըստ վերլուծաբանների, շտապում է ստանալ հնարավորինս շատ իր հաղթանակած վիճակից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդագրությունները փաստում են, որ հունիսի 10 օրերի ընթացքում Ադրբեջանը հրադադարը խախտել է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Բացառություն չէր նաև այս գիշերը։ Նախորդեին ուշ երեկոյան Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Կախակնի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ կիրառելով նաև ականանետ։ Իսկ մինչ այդ կրակ էին բացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողներին տեղափոխող մեքենայի վրա։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Հունիսի 10-ին արդեն Այսինքն Ադրբեջանը կրակել է Արցախում Պաշտպանության բանակի հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը փորձելով հիմնավորել իր ստորաբաժանումների կողմից հրադադարի ռեժիմի յուրաքանչյուր օր արձանագրվող խախտումները շարունակում է խեղաթյուրել իրականությունը, հերթական անգամ հայտարարելով Մարտակերտի, Մարտունու, Ասկերանի եւ Շուշիի ուղությամբ իբրև թե իրականացվող ինժեներական աշխատանքները խափանելու մասին։ Տարիների փորձը վերլուծաբանների Ռոյին հուշում է ցանկացած գործողությունից առաջ ադրբեջանական քարոզչական մեքենան նախ փորձում է համապատասխան տեղեկատվական ֆոն ստեղծել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ Բաքուն հող է նախապատրաստում հնարավոր ռազմական գործողությունների համար։ Ադրբեջանը բաց տեքստով հայտարարում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակի գոյությունը իր համար սպառնալիք է ներկայացնում եւ նա ամեն ինչ անելու է ընդհանուր հատուկ օպերացիան իրականացնել ֆինանսման միջոցով Արցախը ապառազմականացնելու համար։ Կարող են լինել լոկալ եւ որոշակի մասշտաբային գործողություններ, բայց փաստն այն է, որ Ադրբեջանը տեղեկատվական նախապատրաստություն իրականացնում է, որը մի կողմից ծառայում է որպես շաբաշ եւ ճնշում Հայաստանի իշխանությունների վրա ադրբեջանական օրակարգ համբողջությամբ սպասարկելու եւ իրացնելու համար եւ Հայաստանի իշխանությունների կողմից այդ բաժների չկատարման դեպքում ուժի կիրառման նպատակով Ամիսներ առաջ դեռ մարտին բանակցություններին զուգահեռ Ադրբեջանի ստեղծած զուգահեռ իրականության մասին կառավարության նիստում խոսել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի պետական եւ մերսպետական քարոշցությունը տևական ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ հարցակման լրատվական ֆոն է ստեղծում եւ լարվածության միտումները տեսանելի են նաեւ գետնի վրա։ Եթե դիտարկենք ոչ վաղանցյալը, ապա Ադրբեջանը քարոշչական նման ֆոն էր ստեղծում օրինակ սեպտեմբերյան հարցակումից առաջ, երբ parberabar Հայաստանին մեղադրում էր հրադադարի խախտման համար։ Լենա Բադեյան, Ռադիոլուր։